Allahum dosa netiang sepah kali kulo lan sepah kali kulo sopo kepe jamaah Ayo tumandang Salat berjamaah Allah Allah kula nyuwun dosa netiang sepah kali kulo lan dosa netiang sepah kali kulo sopo kepen jamaah Ayo tumandang Salat berjamaah Astaghfirullah inggih menika Allah asmanipun Zatang kagungan sifat rahman Zatang kagungan Allah sifat أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله saged ngapura boten wonten ingkang saged ngapura sanesipun tuan kang maha agung tuan kang ratoni sekantai po takkan ku ngan Allah sifat فإنك غافل الذنب العظيم ذنوب مثل أعداد الرمال فهل كيف احتمالي Duh Gusti kula sanes ahli suwarga nanging Kulombotan boten kiat ing neraka mugi Gusti kerso amaringi taubat lan ngapura dosa lampah ingkang lepat dosa kula kados wedi ing segoro kados pundi kula nanggung dateng dosa umur kula saben dina suto nanging dosa kula saben tambah إلهي لست لي الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوب مثل أعداد الرمال فهب لي توبتك زائد كيف احتمالي Duh Gusti kula sanes ahli suwarga nanging kula boten kiat ing neraka Mugi Gusti kersa amaringi taubat lan ngapura dosa lampah ingkang lepat dosa kula kados wedi ing sekoroh kados pundi kula nanggung dateng dosa umur kula saben dina dipun suto nanging dosa kula saben dina اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم هي سدولور ساوي سأونو آذان Ojo podo ketungkul omong-omongan Enggal enggal podo mutu terus dandan Lebu masjid lakonono kesunatan Sholat sunat ojo nganti ketinggalan Nunggu imam sinambi puji-pujian Imam rawun tiko mati terus sembahyang Ojo bubar yang turung rampung wiridan اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم هي سدولور ساوي سأونو آذان Ojo podo ketungkul omong-omongan Enggal enggal podo mutu terus dandan Lebu masjid lakonono kesunatan Sholat sunat ojo nganti ketinggalan Nunggu imam sinambi puji-pujian Imam rawun tiko mati terus sembahyang Ojo bubar yang turung rampung wiridan Salatullah salam a berjalan الصلاة Bapak Ibu monggo sami akan salat subuh Prabu monggo الضالين صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآن Saben malam Jumat ahli kubur mulih nong omah kanggon jaluk tungo wacan Quran najan sak kalima lamun ora dikirimi banjur bali mrebes milih Bali nong kuburan mangku tangan tetangisan kebacut temenan ger anak turunku koe ora wirang podo mangan tinggalanku lam song Balinong alam dunyo Bakal tak ring kesi Dunyo kusing iseng ono Salli wa sallim iman ala ahmadah Salli wa sallim da'iman والآلي والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا سابن مالم جمعات أهل كبر مليه نوم أمه Angkon jaluk tungo Wacan Quran macan sak kalima Lamun ora dikirimi Banjur bali Merepes milih Bali nong kuburan Mangku tangan tetangisan Tetangisan kebacu temenan ger anak turunku koe ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa bali nong bakal tak ring kesi tunyo kusing iseng ono Allahumma salli ala Muhammad Shah ibadah kula istiqamah Ya Allah kula nyun Pejah kula husnul khatimah اللهم صل وسلم Allah ku lanyun Pecah kula husnul khatimah Allahumma ghafir li Zunubi wali wali وارحم وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحم وارحمهما كما ربياني صغيرا Ya Allah kula nyuwun ngapura sekatae dosa kula lan dosane tiang sepah kali kula ugi umat Islam sedaya Uki umat Islam sedoyo Allahumma ghafirli Zunubi wali walidayya Warham warhamhuma Kama rabbayani saghira Ya Allah kula nyuwun ngapura sekatae dosa kula lan dosane tiang sepah kali kula ugi umat Islam sedoyo ugi umat Islam sedoyo اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحم وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة gusti muki panjenan paring dateng kulo aduh gusti muki panjenan paring dateng kulo keselamatan wonten ing tu dumateng kula saking siksane neraka saking siksane neraka rabbana atina fid gusti muki panjenan paring dateng kulo aduh gusti muki panjenan paring dateng kulo keselamatan wonten ing dunya lan janoan ngrekso dateng kula saking siksane neraka saking siksane La tankiyat boten wonten toyo lan boten kiyat kejawi angsal pitulunge Allah kejawi angsal pitulunge Allah Monggo sareng sami taubat datang pengeran, Monggo sareng sami taubat datang pengeran, Mumpung turun podom lebur Podom mlebu ning luangan urip ning dunya ora suwe bakal mati urip ning dunya ora suwe bakal mati lamun ora ngaji mati nerugi lamun ora ngaji mati nerugi rugi dunya ora dadi apa-apa dadi opo opo rugi akhirat kang mesti banget ciloko rugi akhirat kang mesti banget ciloko jeng isi sindat karo plato jeroneng kubur isi sindat karo plato ora papa ora anak ora piyung bapak, ora anak, ora piyung Ora simbah, ora putu, ora mantu Ora simbah, ora putu, ora mantu kabeh ngamal Allah bagus wis puku kabeh ngamal Allah bagus wis puku lah سلام الله على طه رسول الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على Sin habibillah Ojo siro banget banget Gonmu bunga onon dunyo Onon dunyo Malaikat jurupati Lirak lirik marang siroh malaikat jurupati lirak liri marang siro goneng lirik malaikat Arab jabut nyawa niro nyawa niro yen wis teko titi mongso kudu budal rakena semaya yen wis teka titi mangsa kudu budal rakena semaya larane sekarat pati sewu loro dadi siji dadi siji siji mergo uripe podo lali marang tuntunan agami Merko uri podo lali marang tuntunan agami ninggal salat ninggal ngaji mung maksiat sing dilakoni sing dilakoni mulo urip sing ati-ati tembe ben ora rugi mulo urip sing ati-ati tembe ben ora rugi Sapa wong kelem iman taat ring dawuh pangeran dawuh pangeran uripe tekun sembahyang ora lali deres Quran uripe tekun sembahyang ora ora lalinderes Quran Rino wengi seneng wiridan amal sunnah dati pakulinan Dati pakulinan lamun mati sekarate gampang ora kroso babar pisan lamun mati sekarate gampang ora kroso babar pisan Salatullah salamullah ala tahar سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ojo sira banget banget gonmu pun lira liri marang siro malaikat jurupati lira liri marang siro mongso kudu budal rakena semoyo yen wis teko titi mongso kudu budal rakena semoyo larane sekarat pati sewu loro hiji mergo uripe podo lali marang tuntunan agami Merko uri podo lali marang tuntunan agami ninggal salat ninggal ngaji mung maksiat sing dilakoni sing dilakoni mulo urip sing ati-ati tembe mburi ben ora rugi mulo urip sing ati-ati tembe mburi ben ora Sapa wong gelem iman taat ring dawuh pangeran dawuh pangeran uripe tekun sembahyang ora lali deres Quran uripe tekun sembahyang ora lalinderes Quran Rino wengi seneng wiridan amal sunnah dati pakulinan Dati pakulinan lamun mati sekarate gampang ora krasa babar pisan lamun mati sekarate gampang ora krasa babar pisan Salatullah salamullah ala qaha rasulillah rasul سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله